Dobre, takže uh, ja by som na úvod ešte uh, chcel aj poďakovať pánovi za všetko a modliť sa, aby sme mali otvorené srdce aj tento čas počúvať Božie slovo, aby sme sa otvorili pre to, čo Duch Boží hovorí Božej cirkvi je toto nové ráno. Ale chcem sa aj modliť za to, aby pán požehnal aj všetky tie zbory, aj naše zbory, ktoré tu sú, aj iné zbory, ktoré sú Božie a ktoré milujú pána Ježiša aby boli požehnané, aby mohol, mohlo sa evanelium šíriť. Haleluja. A jedna úžasná myšlienka na úvod, ktorá, ktorá sa ma veľmi dotkla, keď sme počúvali nedávno také vyučovanie, že niekedy sme takí ako keby zameraní na to, že je tu, je tu poviem príklad, 50 stoličiek a my sme zameraní na tých 25 prázdnych. A, a, a zabudneme na to, že tu máme 25 plných stoličiek a Boh nás predovšetkým povoláva do vzťahov s tými ľuďmi, ktorí tu sú a, a je to také povzbudenie pre teba aj pre mňa. Všímaj si tých ľudí, ktorí sú okolo teba. Všímaj si ľudí, ktorých máš na skupinke. Haleluja. Buď vďačný za nich. Miluj ich. Snaž sa im slúžiť. Snažme si vzájomne slúžiť a pomáhať si. Pouzbudzovať sa v pánovi. A pán je ten, ktorý cez tieto vzťahy a cez to priateľstva, cez to priateľstvo a cez ten vzťah bude prinášať nových ľudí. A dneska budeme o podobnej téme kázať, takže potom to rozšírim. Takže budeme sa teraz modliť a môžeme žehnať, tak ako ste žehnajte iným spoločenstvom, zborom, našim zborom, či to je Bystrici teraz, v, tuto najbližšie, ktoré máme aspoň v oblasti, Brezno, e, práca v Lučenci, môžeme žehnať. Pane Ježišu, my ti ďakujeme za tvoju dobrotu, za tvoju lásku, za tvoj pokoj, Pane, za to, že Ty si ten, ktorý, ktorý si dokonalý Boha, dokonalý, dokonalý Pán. A tento čas sa v Tebe tužíme tešiť a radovať z toho všetkého, čo si učinil na kríži. Z toho diela, ktoré si učinil, ktoré je fantastické, Pane, že, že môžeme byť zachránení, spasení skrze Tvoju obeď. Pane, my toto chceme zvestovať. Je to ako liek pre, toto, pre, to, pre túto generáciu, pre, pre tento čas, pretože pretože my sme tí, ktorí sme povolaní pre túto generáciu, pretože, pretože teraz žijeme. Pane, my ti ďakujeme za to, že môžeme toto zvestovať. A my ťa prosíme aj o všetkých ľudí okolo nás, aby sme, aby sme ich mohli pritiahnuť k Tebe, Pane, skrze lásku, ktorú nám dávaš v Duchu Svetom. Pane, ďakujeme Ti za zbory, ktoré sú naokolo. Pane, ďakujeme Ti za Bystricu, za Brezno, Pane, za prácu Lučenci, aj za ostatné zbory, Pane, a za zbory aj v tomto meste, Pane, ktoré tu sú mene Ježiša Krista im žehnáme, Pane, aby tak mohlo sa šíriť Tvoje slovo, aby mohlo napredovať Evangelium. A tešíme sa z, každého, z každej situácie, kedy naozaj Tvoje Evangelium ide dopredu, kedy môže byť zvestované Tvoje slovo, kedy ľudia môžu nachádzať milosť Božiu, kedy môžu byť zachraňovaní a oslobodzovaní od pút, pút tohto sveta, od hriechu, od, od rôznych, od rôznych eh, závislosti, menej Ježíša Krista, nech sú ľudia slobodní aj v tomto meste, menej Ježíš. menej Ježíš. Pane, my sa modlíme aj za tie rodiny pozostalých, ktorí boli aj teraz, keď bola, keď bola tá trojnásobná vražda, Pane, v tomto meste. My ťa prosíme aj za tieto rodiny. Pane, my im, my im ženáme. Pane, príď svojou mocou. Ty si mocný, Pane, požehnať a dotknúť sa, Pane, a dať vyslobodenie. Pane, z, toho, z, moci hriechu, z moci, z moci toho zlého, zo smrti, Pane, lebo Ty si zvíťazil nad smrťou. Ty si zvíťazil nad hriechom, Ježiš. A my ťa takéhoto uctievame a vyvyšujeme tento čas, lebo Tebe naozaj patrí, patrí čest a sláva. Mene Ježiša Krista. Pane, ja ťa prosím, aby si aj teraz naše srdcia pripravil, Pane, aby sme mali mesité srdcia, ako, ako mesité dosky, Pane, na ktoré, na ktoré budeme môcť príjmať Tvoje slovo, to, čo hovoríš Božej cirkvi toto nové ráno. Ja žehnám každému jednému na tomto mieste. Menej Ježiš. Požehnaj aj tých, ktorí nemohli prísť, Pane. Aj tých, ktorí sú, či sú chorí, či z iných dôvodov nemohli prísť. Pane, požehnaj, posilni a pozdvihni. V mene Ježíš. V mene Ježíš. Amen. Amen. Tá téma, na ktorú by som chcel dnes hovoriť a verím, že uh, to je téma, ktorá cez ktorú Duch Boží hovoril do môjho srdca a som sa na ňo zamýšľal, zamýšľal som sa na ňou už aj viackrát aj v minulosti, ale, ale Duch Svety sa ma dotýkal. A, a možno tak troška súvisí aj s tou myšlienkou, ktorú som na začiatku hovoril, že často sa zameráme a viac menej hľadíme len na tie ako kvázi prázdne stoličky a chceme, aby prišli noví ľudia, aby boli zachránení, aby boli spasení, čo je dobre, čo je Božie. Božie veľké povorenie o tom hovorí. Choďte do celého sveta. Kážte evanílium. Učte zachovať všetko, čo som bol povedal. Amen. Haleluja. Ale to najfantastickejšie, na čo Božie slovo nám poukazuje, je jeden rozmer, ktorý ktorý sa nedá nedá nejako zanedbať a vynechať a ktorý je, ktorý je tým najdôležitejším rozmerom. A dneska by som chcel hovoriť o, o učenictve, ale z toho z pohľadu, z pohľadu toho, že učenictvo má byť učenictvom cez priateľstvo. Učenictvom, ktoré nesie v sebe rozmer priateľstva, cez priateľ, o priateľskom učenictve. Pretože veľakrát sa môže hovoriť o, o učenictve, o vzťahu učenických, o takých akoby v takej rovine formálnej. Ale my, tento svet je plný formálnych vecí. Tento svet je plný formálnych vecí, vecí a, a, a tento svet, uh, synovia tohto sveta túžia hľadajú ten skutočný a pravý vzťah toho pravého Boha, skutočné, niečo skutočné. Keď tu dneska Vládko hovorí z celej sily, z celej sily, z celej duše, asi povieme všetko, aj tie naše ohraničenia okolo toho, lebo veľakrát, keď takto hovoríme, tak si myslíme, že eh, ej, zase nám bude nejaký idealizovaný príklad. Hovorí, nie, Boh vie, aký sme, Boh vie naše sily, Boh vie naše obmedzenia. A ja chcem hovoriť o tom, čo je praktické, to, čo je správne, to, čo je dobre. Boh túži potom, aby sme niesli vo svojom živote eh, ovocie priateľského učenictva. Priateľského učenictva. A veľmi dávno som dostal eh, cez mail jednu fantastickú myšlienku. A bola to často nám chodia tie všetké prezentácie a také, také, také slajdy sú tam e, a človek si to pozrie, ja to väčšinou to zahadzujem, lebo je tam kopa všelijakých vecí, zaviazaní ak toto to nepošleš ďalej, tak, e, tak e, ja neviem, týždeň sa ti neuhoria, neurodia žiadne uhorky, to hovorím na srandu, tak. Ale jednoducho, také nezmysly, to nemám rád vôbec, ale, ale z času na čas prídu dobré myšlienky a prídu Božie myšlienky, a raz som dostal takúto, uh, e, takúto prezentáciu od môjho brata a keď som si prezeral tie sledy a keď som si ich prečítal až do konca, tak vtedy ku mne Boh hovoril akoby. A bolo tam písané, bolo tam písané o tom, že tá, to bolo to, myslím si, že to bolo vymyslené, ako jasné, že to, je, to je vymyslený, vymyslená situácia. Uh, bolo tam písané o tom, že na mori bol jeden e, ostrov. Bol to osamelý ostrov, na ktorom bolo zo pár pál, páliem takých bol to taký ostrov, keď si predstavíte, na ktorom bol Robinson s piatkom, <laughs> alebo taký, taký osamelý ostrov. Nikto nikde, len jeden ostrov. Ale napriek tomu na tomto ostrove prebývali všetky také ja nevedel som, ako to nazvať, ale životné situácie a pocity a, a e, situácie ľudí, ktoré, ktoré, ktoré tu sú, ktorých sa kdokoľvek z nás môže vychádza, nachádzať. A na tomto ostrove popri tom, že tam boli tie palmy, tak boli tam tieto situácie, bolo tam, prebývalo tam, prebývalo tam bohatstvo, prebývalo tam dobrota, prebýval tam smútok, bola tam popri smútku, bohatstve, dobrote, bola tam radosť. Bola tam chudoba. Bol tam strach. Pícha. A bola tam aj láska. A zrazu jedného dňa, akoby tak, jak si tam žijú na, tej, na tom ostrove, pripláva flaška a vo flaške správa a v tej správe napísaná, napísané, že príde veľká potopa, že príde veľká búrka, aby sa každý zachránil, ako len vie. A tak začali tieto jednotlivé situácie životné, tieto jednotlivé osoby ich nazvime teraz. Či to bolo bohatstvo, či to bola chudoba, či to bol strach. Začali všetky rýchlo, vyrúbali nejaké tie palmy, <laughs> začali rýchlo stavať. Že postavia nejaké záchranné člny a nejaké záchranné lode, teda člnky, aspoň pre seba. Každá pre seba stavala, aby, rýchlo, aby sa mohli ešte zachrániť, lebo po, dostali túto správu. A vtedy tá láska nerobila nič. A tá láska si hovorí, Veď mňa majú všetci radi. Ja mám všetkých rada. Na čo ja budem stávať, veď nikto ma už vezme do tej svojej lode. A tak ako všetci stavali, zrazu už sa schylovalo k tej búrke a naozaj prichádzala búrka. Začala sa dvíhať voda, začalo pršať, liať. A bolo to niečo ako začia z Noacha, a začala sa dvíhať voda a už všetci už a dorábali tie svoje lode a, a rýchlo na ne naskakovali. Iba to, čo sa dialo, ako sa dvíhala voda, iba láska sa nemala ako zachrániť. A tak už posledná palma ešte tam bola, čo nechali, nevyrúbali ju na žiadnu loď tak vyliezla na tú palmu a už na konci tej palmy, na vrchu tej palmy láska sa už, už takmer sa topila a len kričala o pomoc, že aby ho niekto zobral. A všetky tie ostatné životné situácie, tie ostatné osoby, ktoré tam boli, plávali okolo na lodiach svojich a, a láska kričala a hovorí, bohatstvo, prosím ťa, pomôž mi, vezmi ma. Vezmi ma na svoju loď. A bohatstvo hovorí, moja loď je plná zlata, drahých vecí. Moja loď je plná rôzneho bohatstva. Ja som tak plná. Láska ku mne sa nemestíš. A tak plávala okolo ďalšia loď. Bola to loď na ktorej plával, plával smútok. A ten smútok si pláva a, a počuje, ako kričí láska. A láska kričí, smútok, prosím ťa, poď a vezmi ma na svoju loď. Vezmi ma ty na svoju loď. Ale smútok hovorí, ja som tak strašne smutný. Ja som tak strašne smutný. ja nemôžem ani s nikým byť, ja musím byť úplne sám. Ja nemôžem byť ani s tebou, láska, lebo ja som tak smutný, že ja musím, musím plávať ďalej. A tak láska zostala sama. A tak tam ďalej pláva ďalšia loď. A na nej chudoba. A tak láska prosí chudobu, prosím ťa chudoba, vezmi ma na svoju loď. Ja chcem sa zachrániť. Vidíš, že už tu len z posledného buhlam. A jednoducho som už na pokraji tejto palmy. Vezmi ma so sebou. A tá chudoba hovorí, pozri sa, láska, ja som tak chudobná. Ja mám tak chudobnú loď. Ja ťa tu nemám ani kde dať. Ja som ráda, že tu na tej jednej žrťke, na tom, na tom jednom malom kúsku dreva, že sa zachraňujem sama. Ja ťa nemám kde mestiť. Ja som tak chudobná. A ďalej pláva tam pícha. A tá pícha so stýčenou hlavou pozera, vidí, pláva tam, tam sa zachraňuje, už ledva sa topí láska. Láska kričí, prosím ťa, pícha, vezmi ma na svoju loď. Pícha hovorí, vieš čo, ja som jediná, ktorá som dokonalá, ja tu nikoho nepotrebujem, ja som taká super, že ja si tu vystačím úplne sama. Ja ťa, láska, vôbec, vôbec na svojej lodi nepotrebujem. Daj mi pokoj, a plávam ďalej. A takto sa tam vystredali všetky tie situácie životné, všetky vlastnosti, ktoré sú, všetky charaktery. Dobrota. Prišla radosť. <laughs> radosť. Prosím ťa, radosť, zachráň ma. Ty si bola vždy taká usmiatá, taká vytešená. Ale radosť hovorí, ja mám takú radosť. Ja sa tak teším. Že ťa láska vôbec nepotrebujem tu na tejto lodi. Ja som, ja si sama vystačím. A keď to všetko preplávalo okolo, zrazu láska počuje, že na ňu niekto volá. Z také starej ošarpanej lode na ňu volá taký starec a hovorí, láska, poď, ja ťa vezmem. Poď na moju loď a nastúp si. A tak sa láska zachránila <laughs> a, a odplávala na tejto lodi a bola, rozlúčila sa s týmto starcom a potom po nejakom čase rozmýšľala, kto ma to vlastne zachránil. A hovorí, Bože, Bože, prosím ťa, povedz mi. Prichádza k Bohu, hovorí, Bože, prosím ťa, kto ma vlastne zachránil? Kto to bol? Kto to prišiel a kto? Ani sa mi nepredstavil, nikto ani mi nepovedal, kto to je. Bol to starý muž. Mal dlhú brádu, mal, vyzeral hrozne zošli vekom. A Boh odpovedal a hovorí, ten starec, to bol čas. Ten starec, to bol čas. Pretože iba čas vie, Akú cenu má láska? Veľakrát vo svojom živote nedokážeme si uvedomiť, čo nám Boh dal. Božie slovo hovorí o tom, že Boh vymeral odriadené časy bytia tebe aj mne tu na zemi. Že sme tu poslaní s konkrétnym zámerom. Viete, mnoho eh, odborníkov, aj sociológov sa zamýšľa nad tým a hovoria, hovoria o jednej veci. Hovoria o tom, že keby aj ten najhlbší vzťah bol, keď sa aj manželia dajú dokopy, čo sa hovorí, aj Biblia to pomenúva za ten najhlbší vzťah, ktorý môže byť medzi mužom a ženou. A tomu prirovnáva aj vzťah medzi církvou a Božím ľudom ako nevesta a ženich. Ako Božia církev nevesta a ženich. A mnohí hovoria, keby tento vzťah nemal rozmer priateľstva, tak nikdy neobstojí. Keby tento vzťah nemal rozmer priateľstva, tak nikdy nepo, neobstojí. Pretože akékoľvek zalúbenie, akékoľvek, akékoľvek, uh, akékoľvek city tohto typu obyčajne nepomôžu, aby udržali tento vzťah. Ale skutočné, skutočný vzťah priateľstva. Priateľstvo v sebe nesie práve tento rozmer, kedy si človek môže uvedomiť to, čo je človeku dané. Tisíckrát si ty a ja, tisíckrát sme počuli množstvo poučiek na to, kto je učeník. A možno tí, čo ste chodili na biblickú školu, tak si dodnes pamätáte, kto je učeník. A môžete to odrecitovať a presne viete, že učeník je človek, ktorý nasleduje svojho majstra verne a tak ďalej, vo všetkom ho počúva a, a poslúcha a tak ďalej. To je učeník. Ale Ježiš, Ježiš prišiel, aby veciam dal ďaleko hĺbší rozmer. A Ježiš hovorí o všetkom v rozmere vzťahu. Rozmer vzťahu keď sa zamýšľaš nad tým, čo je najvzácnejšie a čo zotrvá, to, čo je najpodstatnejšie, vždy vec, že sú to vzťahy. Je to tvoj, ver, tvoj vzťah s Bohom, vertikálny, a sú to tvoje vzťahy s ľuďmi, s tými, ktorých ti Boh dáva do života, tie horizontálne vzťahy. Celé kresťanstvo je o vzťahoch. Celé kresťanstvo je o vzťahoch. A preto učenictvo keď ho akokoľvek budeme definovať, akékoľvek definície mu dáme formálne, nikdy nenaplníme hlbokú podstatu toho, čo pán Ježiš o učenictve ani neučil, ale žil. To, ako ho žil, ako pán Ježiš žil učenictvo. Učenictvo sa dá len žiť. Ježiš hovorí, niet väčšej lásky, ako keď položíš život za svojich priateľov. Nie väčšej lásky, ako keď položíš svoj život za svojich priateľov. A chcem ti dnes povedať, pán Ježiš nehovorí o nejakých imaginárnych priateľoch. Pán Ježiš hovorí o tom, že ty a ja sme jeho priatelia. Ty a ja sme jeho priatelia. Ty a ja sme jeho priatelia. Ak možno dneska, ak dneska nie si ešte Ježišov priateľ, chcem ťa pozbudiť. Staň sa jeho priateľom. On sa s tebou priateliť chce. On tento rozmer vzťahu ti ponúka. On ti na, skláňa svoju ruku. Vystiera svoju ruku a chce, aby si bol s ním priateľ. Dve najdôležitejšie prikázania. Keď si čítate, v čom sú zhrnutí všetci proroci, v čom je zhrnutý celý zákon, Božie slovo nám zjahuje, že je to že sú to dve základné prikázania. Milovať budeš svojho, svojho Boha z celej svojej duše, z celej svojej sily, celé, celej svojou myslou. A milovať svojho blížneho ako seba samého. Dve základné prikázania. Hovoria o tieto prikázania o tom, že máš robiť nejaké formálne úkony. Hovoria o tom, že máš robiť tisíc všelijakých povinností a nutností a úkonov, náboženských obradov a neviem čo, aby si bol spasený a zachránený. Dve najväčšie prikázania hovoria o vzťahu. Hovoria o vzťahu. Hovoria o tom, že máš mať vzťah. Maj vzťah. Maj vzťah. Iba vzťah dokáže viesť k tomu, že sa dvaja ľudia môžu, alebo x ľudí medzi sebou, lebo vzťahy môžu byť viac strané. môžu medzi sebou vzájomne príjmať, vzájomne si slúžiť, vzájomne si pomáhať a vzájomne sa tolerovať. Vzájomne sa tolerovať. Iba tento život, iba tento skutočný život, iba táto skutočná podstata viery a kresťanstva, iba táto prináša to, v čo Božie slovo hovorí, že je najväčším ziskom, tú, tú pobožnosť, spokojn, pobo, spokojnosť, tú spokojnosť, ktorá, ktorú môžeme mať. Pobožnosť so spokojnosťou. To je najväčším ziskom. Iba cez to, keď človek má vzťahy, má vzťahy v poriadku, má ich vyrovnané, keď má ich v poriadku, A Biblia dokonca náš vzťah, keď som, to som už spomenul, eh, ktorý je medzi nami a Ježišom, prirovnáva k najhlbšiemu vzťahu, kedy splinie duš, na duševnej, du, telesnej i duchovnej úrovni eh, dve, dvaja ľudia a to je vzťah manželský. To znamená, hovorí o tom, že my máme mať ten absolútne najúžší vzťah s Ježišom. Ty a ja máme mať ten najúžší vzťah s Ježišom. My ako Božia církev, ako Božia, Božia nevesta, môžeme mať ten najúžší vzťah s Ježišom. Na Joši je to ako manželstvo. Je to ako manželstvo. A je to tá najhlbšia a naj, najbližšia symbióza, aká môže byť v tomto svete. Hlbšia, bližšia neexistuje. Ja si spomínam, aby som povedal nejaký príklad. Veľmi zaujímavý príklad ma napadol z môjho života ešte zo základnej školy. Ja som na základnej škole mal počas tej školy dvoch veľmi, veľmi dobrých priateľov. Pamätám si, že v tom veku nebol som, ne, neoplýval som tým, že by som bol vtedy schopný mať množstvo nejakých veľmi silných priateľských väzieb. Ale mal som dvoch veľmi, veľmi dobrých priateľov. A obaja títo priatelia boli úplne rozdielni ako ja, pretože ja som bol taký veľmi, ja som vtedy bol taký vytiahnutý, veľmi vysoký, tenučký a teraz každý jeden z tých, eh, z tých mojich spolužiakov, ktorí boli či z mojej triedy, či z tých iných tried, si veľmi rady na mne zgustli, lebo nebol som nejaký veľmi priebojný a vždycky som bol taký skôr otlkáčik a už keď ma videli z diálky, oj, tak už sa na mňa tešili. A, <laughs> a, a toto som si užíval vlastne celý čas. A, ale to, čo to, čo sa stalo, že vlastne ja som sa neuveriteľným spôsobom práve spriateľ s človekom, alebo teda jeden bol z tých, z tých dvoch priateľov, bol jeden ešte taký, by som bol hlavný, s ktorým som mal veľmi dobrý vzťah, hlboký vzťah. A tento chlapec bol úplne zase iný. Kým ja som bol takýto, tak jednoducho on bol, on bol on bol riadne mohutný chlapisko, on už vtedy mal na základnej škole, hádam, cez 100 kilo. A všetci sa ho báli a keď ho zbadali na ďalku, tak sa len tak rozprchli a utekali. A on sa s nikým nepretil, len so mnou jednoducho, ešte, ešte aj s tým kamarátom, lebo sme boli taká trojica. A jednoducho, my sme boli takí kamarádi a, a už keď chlapci tam, už to by ste neverili, čo vtedy bolo to, oni aké už boxery mali a neviem čo a vždy, keď to už kde vyťahli, keď zbadali jeho, tak sa len tak rozprchli, rozprášili sa a, a, a zmizli. A tak my sme všade chodili spolu. My sme spolu sedeli, my sme, my sme všetko robili spolu. A ja keď sa na to spomeniem, bola to dokonalá symbióza, boli sme, veľmi sme si vzájomne slúžili a to, čo nás potom rozdielilo, bolo len to, že sme každý išli na inú školu strednú, ale jednoducho, jednoducho sme boli neskutočne zohratí a neskutočne sme si vedeli, ja som, eh, ja som mal niektoré veci, ktorým, ktorými som slúžil jemu, on zase v týchto veciach slúžil mne a bola to symbióza, ktorej sme, ktoré sme mali neskutočné priateľstvo. A ja ti rovnako chcem povedať, tak ako, tak ako my sme sa vtedy priateli, ja ti chcem povedať, takýto istý priateľ tebe chce byť Ježiš. Pán Ježiš ti chce byť takýmto priateľom. Možno sa cítiš v labyrinte uh, eh, tohto sveta a úskalí a rôznych nástrach tohto sveta, že si slabý, alebo že padáš, alebo že si poražaný. Ale ja ti chcem povedať, Ježiš ti chce byť takýmto priateľom. Ježiš ti chce byť takýmto priateľom. V Biblii je množstvo príkladov na vzťahy a na priateľstva. A to priateľstvo, ktoré ja vždy, keď sa na touto tému zamýšľam a, a, ma, a mi prichádza na mysel, a ktoré ma veľmi fascinuje, bolo priateľstvo, ktoré bolo možno vsadené do zaujímavej situácie, eh, kedy, kedy určite nebolo to, čo prežívali títo muži, nebolo vôbec, ale vôbec jednoduché. A preto možno, keď použijeme ten takýto príklad zložitý, tak, tak, tak si môžeme uvedomiť, že ani pre nás ani pre nás nie je nič neriešiteľné. Ani pre tvoje vzťahy, ani pre tvoju situáciu, ani pre tvoj vzťah s Bohom. Ani preto, aby, aby, ako, aby si ty vedel privádzať iných ľudí k Ježišovi. Nie je nič neriešiteľné. A to bol vzťah, ktorý bol medzi, medzi Dávidom a Jonatánom. Ak ste, ak ste si čítali uh, Božie slovo a poznáte E, tú situáciu. Viete, že vlastne, a troška vás vnesiem do, do takého e, historického pozadia toho príbehu, ale viete o tom, že títo, títo muži uh, žili v dobe, kedy bol kráľom vlastne Jonatánov otec, to bol, bol, to krá, bol kráľom Saul. A vieme, že ho Boh ustanovil a Boh akým spôsobom ho vybral a že Saul akým spôsobom hneď na začiatku uh, uh, prepadol tomu, že uh, neposlušnosti voči Bohu. Pretože Boh k nemu hovoril a on neposlúchol. A ako bol Bohom pomazaný, bol Bohom vyvolený, stal sa kráľom, tak zrazu od tohto vzťahu s Bohom odišiel cez túto neposlušnosť. A Biblia hovorí, že neposlušnosť je horšia ako čarodejníctvo. A je to, je to vážna situácia, ale, ale to, čo je dôležité, je, že teraz sa poro, povieme si o jednom z fragmentov, len fragmente, o kúsku života Dávidovho. Keď už Dávid bol pomazaný za kráľa Musel byť, pretože viete, kedy bol? On bol ešte ako dieťa pomazaný, ešte ako malý chlapec, ktorý tam naháňal sa s ovcami. A ako malý pastierik bol pomazaný už za kráľa a bol vyvolený a boh, boh na neho ukázal, toto bude môj, toto bude král. A vieme, že koľko rokov ešte uplynulo, kým sa naozaj stal kráľom. Ale Dávid mal Božie srdce. Jeho srdce bolo podľa Boha. A preto on nič si nedovolil proti Saulovi, aj napriek tomu, že bol už pomazaný za kráľa. Naopak on hovorí, toto je pomazaný Boží. Vo všetkom ho poslúchal, vo všetkom ho počúval, vo všetkom prichádzal, aby mu slúžil. A vieme, čo sa dialo. Vieme, čo sa dialo, že, že postupne uh, Saul hoci ho potreboval, hoci na Saula prichádzal rôzny taký ten duch, ktorý, taký duchovia, ktorý, eh, ktorý, z ktorých mal on hrozné situa- hrozný strach, situácie, ťažké stavy, jednoducho, napriek tomu, že toto všetko na neho prichádzalo, tak napriek tomu bolo jediná vec, ktorá mu pomáhala v tých situáciách a to bolo, keď <laughs> David hral na harfu. A neviem, či ste niekedy počuli na, hrať na harfu, ale je to úžasné, je to ako taká, ako, sú to anielské <laughs> zvuky vyslovene, ale ja milujem počúvať hru na harfu. A on ho vyslovene v týchto situáciách potreboval, ale napriek tomu Napriek tomu Saul nemal dobrý vzťah k Davidovi. A David postupne spozoroval na základe toho, ako sa k nemu správal a čo všetko robil, akým spôsobom s ním jednal, ako, ako ho chcel viackrát zabiť. Jednoducho na základe tohto všetkého spoznal, že Saul vyhľadáva jeho dušu. A Dávid prirodzene, viete, keď niekto pôjde za vami a bude vás chcieť zabiť, tak jasné, že nebudete vyhľadávať jeho prítomnosť. A Dávid s tým začal bojovať, ale Dávid bol fantastickým priateľom s jeho synom Jonatánom. Oni boli neskutoční priatelia. A raz tak rozpráva, hovorí Jonatán, teda Dávid Jonatánovi, čo som urobil? Čo je mojou neprávosťou? A čo je mojim hriechom pred tvojim otcom? že hľadá moju dušu. A to je úžasné. A tam vtedy hovorí, počúvaj, však ja s mojim otcom žijem, ja som s ním stále, on mi hovorí o každom svojom úmysle, on mi rozpráva, či dobre, či zlé, čokoľvek, čo chce vykonať. A ja vôbec nič neviem o tom. On, ktorý je jeho najfantastickejším priateľom, zrazu mu hovorí takúto radu a hovorí, počuj, ja o ničom neviem. Ja fakt neviem o tom, že by otec niečo tebe chcel spraviť. Ja vôbec o tom neviem. Ani, ani ne, neviem. On hovorí dokonca ani veľkého, ani malého, bez toho, aby mi toho nepovedal, neurobí ničoho. Ničoho neurobí. Prečože by môj otec skrýval takúto vážnu vec predo mnou? Tvoj otec vie veľmi dobre, že som našiel milosť v tvojich očiach a preto si povedal, nech nezvie o tom Jonatán, aby ho to netrápilo. To si povedal Dávid. Toto rozmýšľal Dávid, hovorí, asi ti to nechce povedať, lebo vie, že sme dobrí priatelia. A oni ako takí si slúbili, povedali si, nič čokoľvek povie tvoja duša, všetko urobím, povedal Jonatán. Ja urobím všetko, len aby som vyzvedel a zistil, ako sa veci majú. A toto je tá fantastická dovera. Jonatán ho mohol zavrnúť a povedal mu, hlúposti rozprávaš, ja o ničom neviem a tak ďalej. Ale aj Dávid ako sa zachoval. A Dávid teraz nie začal sa s ním byť a presviečať ho, počuje, určite je to tak, ja neviem čo, eh, ja mám 100% pravdu, ty nemáš pravdu. Nie, on mu také niečo nehovorí. Ale to, čo robí, je, že sa s ním dohovorí a povie mu, počúvaj, zajtra bude nový mesiac, novom mesiac. A ja mám sedieť s kráľom, aby som s ním jedol, ale ma pusti, aby som sa skryl na poli až do tretieho večera. A to hovorí David Jonatánovi. Hovorí, pusti ma, a vtedy sa mali všetci stretnúť a mali spoločne mať jedlo a mali byť za jedným stolom. A on to príjma, túto situáciu. A dohodli sa aj na takom spôsobe, že keď tam príde, on povie jeho otcovi, keď sa bude pýtať, kde je Dávid pri tom stole a povie jeho otcovi, počuj, on musel ísť do Betlehema, pretože tam majú rodinnú slávnosť, obetovania a tak ďalej, on tam musel ísť, tak sa ospravedlňuje sa. Nie je tu jednoducho. A nemohol prísť. A povedal, uvidíme, ako bude reagovať tvoj otec. Či naozaj to príjme v pokoji. A či povie, a dve možnosti mohol, a povedali si, buď povie, dobre, pokoj tvojmu služobníkovi, dobre, nech je to v poriadku, nech je tam, alebo sa nahnevá a vtedy vec že má pevne umienené vykonať zlé. A tak sa i dohodli, keď si povedali, no a ako mi to dáš vedieť, tak sa dohodli, že sa zase na tom poli stretnú a že tam bude aj, s, aj s, so svojím pomocníkom strieľať lukom a že keď bude ho posielať, poď, poď, bližšie je, bližšie padol ten šíp a tak ďalej, po šípy. Tak tak to bude znamenať, že, že otec je s ním zmierený a že je to v poriadku a že sa na ňo nehnevá Saul. Ale ak ho bude posielať ďalej a ďalej, tak to bude znamenať, že sa na ňo hnevá a že vyhľadáva jeho dušu. A to, čo sa stalo, že keď si sadli a keď, to, keď naozaj už boli spolu, pri tom, pri tom jedle. Bolo, že Saul, keď počul a keď sa opýtal, kde je Dávid, a on tam nebol, tak sa strašne rozhneval. Strašne sa rozhneval. A vtedy povedal aj veľmi tvrdé slova a dokonca chytil a hodil po ňom kopiu. A bol tak rozhnevaný, že Jonatán jednoducho vedel, Jonatán vedel, že otec vyhľadáva jeho dušu. A tak išiel a presne tým dohovoreným spôsobom mu oznámil túto situáciu, oznámil mu a dal mu vedieť. A potom poslal toho chlapca, čo mu pomáhal, preč. A ešte Biblia hovorí o tom, že sa tam aj objali, že sa tam potom aj stretli a objali, aj keď ako malo to byť potajme, stretli, objali sa a to, čo urobili, učinili zmluvu. Zmluvu medzi Jonatánovým domom a domom Dávidovým a urobili väčšinu zmluvu v tom, že si budú jednoducho vzájomne pomáhať. Oni učinili takúto zmluvu. A tak sa navrátili a pravda, že Dávid musel ísť preč a vedel, že nemôže bývať, nemôže prebývať s ním spolu. A Jonatán išiel po svojej ceste takisto. A to, čo sa to, čo je z tohto najfantastickejšie, je, že títo dvaja muži boli napriek všetkým týmto príkoriam, napriek tomu, že ich rozdieloval, rozdielovala táto situácia, táto nenávisť jeho otca, napriek tomu, že vedeli, čo ako je, napriek tomu ich spájalo jedno a to bolo hlboké priateľstvo. Bolo to hlboké priateľstvo. Čo to je priateľstvo? Rozmýšľali ste niekedy nad tým, čo je to priateľstvo? Čo je to skutočné priateľstvo? Je to obojstranne úprimný a rovnocenný vzťah, v ktorom si obaja sú ochotní rovnako pomáhať a sa podporovať. Obe strany. Toto je priateľstvo. Toto je ten rozmer o ktorom hovoríme, rozmer hlbokého vzťahu. Ježíš vydáva seba za nás a preukazuje nám to najhlbšie priateľstvo. On preukazuje tebe a mne práve to priateľstvo, o ktorom on hovorí, keď hovorí o tom, že nie je väčšej lásky, ako keď položíš život za svojich priateľ, priateľov. To je tá skutočná Božia láska, ktorá, ktorú, ktorá, ktorá je rozmerom v skutočnom priateľstve ktorá prináša aj rozmerom v skutočnom priateľstve, lebo ľudia si pod lásku všetko možné môžu predstaviť. Ale v skutočnom priateľstve je tá Božia a skutočná láska. Tam je ten rozmer skutočnej lásky. A priateľstvo je ten vzťah. Božie slovo hovorí, čiňte mi učeníkmi všetky národy. Čiňte mi učeníkmi všetky národy. Je to veľké a najväčšie poverenie učiať ich zachovať všetko, čo som bol povedal. Čínte mi učeníkmi. Ty a ja máme činiť učeníkmi všetky národy. Ale rozmýšľali ste nad tým, že čo je ten najefektívnejší a najlepší spôsob. Ježiš si bol veľmi dobre vedomý a Ježiš veľmi dobre nám poukázal na to, že čo nič nestojí, za nič nestojí. A čo niečo stojí, za niečo stojí. Pán Ježiš si bol vedomý toho, že treba za tento hlboký a skutočný vzťah, ktorý, ktorý má byť, ktorý tu má existovať a má nie sebe rozmer Božej lásky, treba priniesť obeď. Treba priniesť obeď. A preto pán Ježiš vedel, že je tu obrovský jeden účet, ktorý si tu zanechal ty, ktorý som tu zanechal ja. Je to účet našich hriechov. Je to účet našich prestúpení. A pán Ježiš povedal, ja som vašim skutočným priateľom. Ja som ten, ktorý má skutočné priateľstvo voči vám. Ja som ten, ktorý som ochotný pre teba i pre každého jedného z vás sa obetovať a dať, dať vydať svoj vlastný život. Ja som ten, ktorý, keď som povedal, že nie väčšej lásky, ako keď položí život za svojich priateľov, vám chcem ukázať tú naozajstnú a skutočnú Božiu lásku. Pán Ježiš nám ukazuje naozajstnú skutočnú lásku a cez tú lásku nám hovorí, že sme jeho priateľmi. Sme jeho priateľmi. Nedokážeme mať so všetkými ľuďmi hlboké, hlboké priateľské vzťahy. Ale chcem ti povedať v prvom rade, a ten prvý a najdôležitejší hlboký priateľský vzťah, ktorý môžeš mať, je s našim pánom. Ty môžeš mať s ním hlboký priateľský vzťah. Ty a ja s ním môžeme mať hlboký priateľský vzťah a prečo som si dovolil toto povedať? Preto, pretože veľakrát sa stretávam s, s veľmi idealizovanými pohľadmi. O, ty si není Boží, keď nemiluješ všetkých rovnako. O, ty si není Boží, lebo všetkých... Viete, čo vám chcem povedať? Pozrite sa na náš príklad. Pán Ježíš je ten, ktorý prišiel a Biblia hovorí, že je veľvodca viery a jeden skutočný príklad pre tvoj a môj život a bol súčasne Boh a súčasne človek. Prečo? Aby nám ukázal vo svojej dokonalosti Božej veci pohľadom človeka, Božím pohľadom a v našich dimenziách. A preto pán Ježiš nemal miliardu učeníkov vtedy, keď žil, ale mal ich 12. Nemal všetkých, ktorí žili vtedy na zemi, ale mal ich 12. Pán Ježiš mal 12, ktorí s ním chodili a s ktorými mohol mať tie hlboké priateľské väzby. Hlboké učenické väzby. On nám ukázal príklad. A vieme ale, že Ježiš je Boh. Je dokonalý. Keby chcel, mohol mať miliardu. Ale on nám ukázal 12. A ty, každý jeden z nás, my môžeme do jeho do vzťahu s ním privádzať ľudí. A to si za chvíľku povieme. Pán Ježiš nám to ukázal. A viete o tom, že ešte aj z tých dvanástich mal, <laughs> mal Petra, Jakuba a Jána, ktorí boli ešte väčší jeho priatelia ako tí ďalší uh, deviati. A nebolo to preto, že by bol nedostatočný. Nebolo to preto, že by bol nedokonalý. Nebolo to preto, že by nebol Bohom ale preto, aby nám ukázal približne dimenzie priateľského učeníctva, ktoré je, rea- ktoré je reálne, ktoré je správne, ktoré je Božie pre teba a pre mňa. Našimi ľudskými očami a našim ľudským spôsobom. On dokonalý Boh. Ty a ja si nerobme ilúzie, že môžeme mať tie najhlbšie, každodenné, dokonalé, perfektné, vynikajúce, pestované dennodenne vzťahy s 50 alebo 100 ľuďmi. My môžeme mať dobré vzťahy s množstvom ľudí. My môžeme mať tie Božie vzťahy s množstvom ľudí. Ale len s určitými s určitou skupinou ľudí dokážeme mať tie najhlbšie vzťahy. A ešte aj poviem ďalší rozmer. Ešte aj toto priateľstvo a ešte aj tento rozmer hlbokého učenictva má svoju jednu dimenziu a to je dimenziu časovú. Má just časovú dimenziu. Rozmýšľali ste niekedy nad tým? Pretože Boh ťa nepovolal k tomu, aby ty si aj tých, s tými ľuďmi, ktorých priateľským spôsobom vedieš do učeníctva, ktorí ťa začnú nasledovať, pretože vidia v tebe Ježiša, pretože tebe žije Ježiš. Tebe žije Ježiš, tebe žije Pán Ježiš, ktorý, ktorý, ktorý, uh, ktorý zmenil tvoje srdce, zmenil tvoje vnútro. Ale tento, člo, tento Ježiš, ktorý v tebe žije, tak tento, tento je ten, ktorého potrebuješ naučiť, aby títo ľudia začali nasledovať. A preto je ten rozmer, preto je ten rozmer, že, že je tu čas. A možno, že prejde mesiac, dva, tri, štyri a človeka, ktorého ty vedieš ku vzťahu s Bohom, tak ty ho privedieš k Ježišovi. A ten skutočný a pravý vzťah, ktorý, s Ježišom potom, ktorý tom pokračuje, je s Ježišom. A to je to úžasné. To je to úžasné. To znamená, nie, že budeš mať učeníka jedného, dvoch, troch, piatich, alebo desiatich, alebo maximálne dvanástich. A teraz ich budeš mať, ja neviem, tri roky, potom už nebudeš vládať sa im venovať. Necháš ich tak, ale títo ľudia budú na teba naviazaní. A ty budeš mať ďalších 12 a už budeš mať 24, potom budeš mať 36 e, a takto budeš nabalovať. Chcem ti povedať, tí ľudia nezostanú sami. Ak ty tých ľudí viedol k Ježišovi, oni nemajú čo byť naviazaní na teba, ale zostanú naviazaní na Ježišovi. A chcem ti povedať, tu je ten Boží rozmer nášho pána. Tu je Boží rozmer nášho pána. Boh je dokonalý. Ježiš je dokonalý. A on zvládne aj tých 36 učeníkov. On ich zvládne aj toľko, aj keby sa celý svet dnes obrátil. Aj keby 6 miliard učeníkov dnes <laughs> prišlo k Bohu aj keby ich 6 miliard prišlo. Našou úlohou je ich voviesť do vzťahu s Ježišom. A On ich bude viesť ďalej. Pán Ježiš ich bude viesť ďalej. A to, čo je fantastické, je, že ty a ja môžeme dnes prichádzať do skutočného priateľstva s našim pánom. Aby sme toto priateľstvo, do tohto priateľstva mohli prinášať aj iných. Ty a ja môžeme do tohto priateľstva prinášať ostatných ľudí. A chcem ti povedať, že aj keby si mal toho najdokonalejšieho kamaráda tu na svete, aj toho najdokonalejšieho, skôr či neskôr zistíš, že má obmedzenia. Skôr či neskôr zistíš, že má chyby. Skôr či neskôr zistíš, že v nejakej oblasti už u neho vypršala trpezlivosť s tebou skôr či neskôr zistíš, že, že, že není tak vytrvalý možno. Že nemá sílu, ktorú by, ktorú by potreboval, potreboval si ty, ktorú by si chcel od neho prijímať. A on tú sílu už zrazu nemá jednoducho. A to nie je preto, že teraz môžeš povedať, o, oh, to, to, to, tento Boží, toto nie je ani Boží človek, toto je, on je Boží. On je Boží. Ale on nie je Boh. <laughs> on nie je Boh, aleluja. On nie je Boh. Ježiš je Boh, Ježiš je dokonalý a k nemu môžeme viesť ľudí, k nemu môžeš viesť priateľov, k nemu môžeš tých, ktorí cez priateľské učenectvo vedieš. Aj dnes môžeš povedať, pane, ja ti prinášam toho a toho človeka. Možno máš ľudí v práci okolo seba, možno máš ľudí, ktorých vedieš, možno sú to ľudia z cirkvi, ktorí ťa počúvajú na každé slovo, lebo sú na tebe nalepení. Skúsi ich viac do vzťahu s Ježišom. Skúsi ho viesť viac do vzťahu s Ježišom. Niekedy je aj dobre. Mi sa páčilo eh, jeden našich, jeden brat biskup bola kedajší, a on vždy tak rozprával. On, on robil rôzne pokusy v učenictve. On vždy sa snažil urobiť to, že si bol vedomý, že ako ty, keď máš dieťa a potrebuješ ho vychovať dospelosti, on, on sa snažil všetko urobiť preto, aby ten človek sa rýchlo postavil na nohy, svoje vlastné, aby, sa, aby stál pevne, aby vedel sám chodiť, aby ho nikto nemusel za ruku ďalej vodiť, aby on nemusel... A to nie je preto, že máme búrať, búrať vzťahy. Ten človek môže mať ďalších tisíc kamarádov a je to prirodzené, pôjde svojim životom a bude mať x kamarádov. Ale preto, aby boli tí ľudia naviazaní na Boha. Preto, aby ľudia milovali Boha. Preto, aby ľudia mali, aby sme mali vzťah s Bohom aby sme predovšetkým s, ním mohli, s ním mohli mať vzťah. Aj, to, aj toto ráno chcem aj teraz, aby sme každý jeden, ako sme tu, aby sme sa mohli skloniť. Ak možno máš vo svojom živote situácie, kedy si bol viac viazaný na ľudí, kedy si bol viac naviazaný na ľudí, kedy si bol na nich úplne upnutý a myslel si si, o Bože, ty mi hovoríš len cez tohto človeka, to je jediný kanál ku mne. <laughs> to je jediný kanál, ktorý som dokázal naladiť vo svojom živote. Chcem ti povedať, Boh má pre teba konkrétny kanál, konkrétnu frekvenciu, konkrétny spôsob, ako chce k tebe hovoriť. A vec, že On je dokonalý. Vec, že On je dokonalý. A vstúpme aj teraz, povedz pánovi, tak ako Jonatán prišiel a urobil zmluvu s Dávidom, povedz, páne, ja chcem s tebou spraviť zmluvu na veky, s môj dom, s tvojim domom. Pani, ja môj dom s tvojim domom, ja chcem spraviť zmluvu. To je ďalší rozmer. Som ho nie celkom rozvinul. Rozmer zmluvy. Priateľstvo sebe nesie rozmer zmluvy. My keď sme začínali tú prácu vo a Boh nám ukazoval, aké e, víziu toho, že tu budú zachránení ľudia v tomto meste, my sme sa postavili, dali sme sa dokopy a učinili sme zmluvu. Učinili sme zmluvu. Tí, ktorí sme vnímali víziu spoločnú, sme učinili zmluvu. A teraz môžeme skloniť, tie, skloniť hlavy. Možno si na tomto mieste, možno si nikdy nepovedal Ježišovi, chcem byť tvojim priateľom. Chcem byť skutočným priateľom Ježiša Krista. Ja viem, že mi Ježiš ponúka to najdokonalejšie priateľstvo. On za mňa už zaplatil. On dal to, čo to stojí. On účet je vyrovnaný. Ja chcem byť tvoj priateľ. Pane Ježišu, ja chcem byť tvoj priateľ. A môžeme sa teraz modliť, tak ako skloníte svoje hlavy, budeme sa modliť a povedzme pánovi Ježišovi. Pane Ježišu, ja ti ďakujem za jedného každého na tomto mieste, ako sme tu zídení, pane. Ja ti ďakujem za to, že si nám ukázal tento úžasný príklad. Ako si sa ty priateľil, ako si spolu s učeníkmi žil, ako si s nimi jedol, ako si s nimi stával i zaspával ako si s nimi šiel a modlil sa, ako si ich učil, čo ako robiť, ako si ich vyučoval, pane, ako si s nimi bol deň čo deň, pane. Ja ti ďakujem, že si tento, že si nám ukázal tento skutočne príkladný vzťah priateľstva, priateľského učeníctva. Pane, my sa aj tento čas modlíme. Ja sa modlím za jedného každého, ako sme tu. Pane, aby sme mohli vstúpiť do hlbokého priateľstva s Tebou aby každý jeden z nás mohol vnímať, že Ty si našim priateľom, že nám ponúkaš priateľskú ruku, Pane, že nás chceš stiahnuť do tohoto vzťahu. Halelúja. Pane, ja sa modlím za jedného každého. Príď, Duchu Svety, a vylej svojho Svetého Ducha. Vylej, Pane, svojho Svetého Ducha na každú dušu na tomto mieste. Pane, daj, aby každý jeden, ako sme tu mohli, mohli sme vnímať to a byť plnený, Pane, uh, mocou Tvojho, tvojho, tvojho Ducha, aby sme boli priateľmi Božími. Pane, aby sme boli Božími priateľmi. Aby sme neopomenuli tento rozmer, Pane, tento rozmer skutočného, hlbokého vzťahu priateľstva. Ja sa, Pane, modlím a Ty vidíš, že, že možno sme vo svojich životoch mnohokrát nedokonalí, že máme svoje chyby, máme svoje nedostatky, máme svoje obmedzenia, máme, máme toto všetko, Pane, vo svojom živote, ale, Pane, rozmer, vzťahu s Tebou, Pane, nás robí dokonalými, Pane. A ja Ti za to ďakujem a chválim ťa, Pane Ježišu. Nech je tak vyvýšené Tvoje meno. Nech je oslavené Tvoje meno. Haleluja. Pane, ja ťa slávim, Duchu Svety, ja ťa vyvyšujem. Požehnaj každého jedného na tomto mieste. Požehnaj, Duchu Svety. Požehnaj. A ja túžim teraz ešte, tak ako ste, tak ako sme stíšení a ako vnímame Božiu prítomnosť, ako vnímame Jeho, ktorý eh, sa snaží, ktorý hovorí, pane, ktorý hovorí pán, pán, pána, ktorý hovorí k nám. Aby sme mohli aj teraz tento čas eh, pred ním urobiť také rozhodnutie. Bože, ja chcem byť tvojim priateľom. A môžeš na taký, na taký znak na taký znak toho priateľstva môžeš, môžeš eh, to povedať Bohu, a tak ako si na svojom mieste, tak, tak uh, zdvihni svoju ruku a povedz, povedz uh, Bože, ja chcem byť tvojim priateľom. Pane Ježišu, ja chcem byť tvojim dobrým priateľom a, a ja si vážim, čo si pre mňa učinil. A tam, kde si učin, učin toto rozhodnutie, kto to máte teraz, do sa, Boží duch, keď sa vás dotýka, učinte toto rozhodnutie a povedz mu, Pane, ja chcem byť tvojim priateľom a takisto to už povedz ty pánovi osobitne sám Pane, ja chcem činiť z ľudí Tvojich priateľov, z učeníkov, ktorí budú Tvojimi priateľmi. Pane, ja Ti ďakujem za, týchto, za tieto zdvihnuté ruky, Pane. Ďakujem Ti za každého jedného. Pane, ďakujem Ti za to, že títo ľudia naozaj túžia byť Tvojimi priateľmi. Túžia byť Tvojimi priateľmi a túžia, túžia Pane, naozaj aj privádzať iných ľudí eh, cez Božie priateľstvo do učenického vzťahu k Tebe, Pane. Ja ti za to ďakujem a chválim ťa. A vyvyšujem ťa. Žehnám každému jednému, Pane. A prosím ťa, aby si ich posilnil, aby si posilnil každého jedného z nás a viedol nás svojim svetým duchom, Pane Ježišu. Ja ti za to tak ďakujem a chválim ťa. Ďakujem ti, Duchu Svetý. Ďakujem. ti, Pane. Amen. Chcel by som ešte jednu takú výzvu dať, ak lebo sme sa nemodlili na začiatok. Ak ste, ak ste tu niekto, kto potrebujete modlitbu, či ste chorí, alebo máte nejaké potreby, alebo potrebujete niečo osobitné, aby sme sa modlili, tak poďte, poďte kľudne sem dopredu a budeme sa modliť za vás a, a môžeme, môžeme si žehnať navzájom, môžeme aj celé, celé spoločenstvo, ako ste, môžeme...